istoriją ir nu, dedame ant svarstyklių kartu su, su tais tarpukario šedevrais, sakom, kad tai yra kaip, reiškia, na, vienodo tarsi reikšmingumo. Ir skaitant na, tą, tą metodinę, sakykime, nurodymus, reiškia, nekilnojamo kultūros vertybių vertinimo atrankos reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašą, tai ten yra va, taip įvardinta, kad um, Regioninis lygmuo tai objektai ir vietovės pripažįstami reikšmingais įvairioms bendruomenėms apskrities ar kelių gretimų apskričių teritorijai. Na, o vietinis lygmuo tai apibrėžiama kaip objektai ir vietovės pripažįstami reikšmingais vietos bendruomeniai, savivaldybės administruojama teritorija. Tai man atrodo, čia mes nu, akivaizdžiai turim atvejį, kai kalbama apie na, vietos bendruomenę, kuri, kuri siekia na, sakyt vat būtent tuos tą teritoriją įveiklinti išsaugoti vat būtent vietos bendruomenės reikmėm tai va tai dabar gal gal jau padarysiu pertrauką nes ilgai kalbu ir tai ačiū labai kad išklausėt Čiauškinė Cemnolonskė. Atsiprašau, Mindaugai. E, noriu Sauliaus, Mindaugas, bet aš noriu Sauliaus paklausti, čia kaip rodė tas schemas, tai tiesiog natūraliai peršasi, kad visi tie objektai būtų prijungti be bendro komplekso to. Tai bet toliau tekste kitaip kalbėjo. Tai uh, visgi ar, ar negalėtų būti prijungtas prie bendro, bendro ir natūraliai, bet visa ta, kaip ir ten toj pirmom, pirmam plane, visa grupė tų pastatų patenka į vieną bendrą kompleksą tai aš tą, nuo, nuo to pradėjau savo pasisakymą, todėl sakau, kad man na, pasigėdau tam tikros logikos e, šia, šiame siūlyme, nes na, kompleksas formavosi, kaip sakyti, e, na, vienu metu ir, ir kažkodėl va šita teritorija, jinai atskiriama dabar, nu, tarsi dirbtinai, tarsi pri, pri, pritempiant prie, prie kažkokio, nu, nežinau. Tai reiškia, galėtų, bet prie ano liktai skirtai, buvo tokia natūraliai dėliotųsi mintis. Atitiktų idėja bendra, viso, viso, viso to komplekso idėja, nes tai yra prie bendro komplekso buvę statiniai. Bet kita vertus, aš suprantu, nu, tarsi bandžiau, ne, su nieko neštardamas bandžiau suprastą logiką, tai į tą, sakykime, jeigu mm, nu, į tą teritoriją iš tikrųjų yra įsiterpusi daug e, pastatų, daug statinių, kurie ten ir, ir gyvenamieji, bet pagrindė ten yra pramonės statiniai, ten ir gamyba vykdoma, ten visokie autoservisai ir panašiai. Ir, na, taip savo atsakiau, kad, na, turbūt jau, na, nebetenkino autentiškumo kriterijaus, kad e, vertinimo taryba įrašydama, na, tą pirmą kompleksą, na, turbūt rėmėsi tuo kriterijum, kad, na, jau ta teritorija yra per daug pakitusi ir turbūt net savo laiku net nebesvarstė dėl jos iš, iš, išplėtimo iki, iki pat Suomių gatvės. Tai va. Taip, tai aš dar pakomentuosiu. Galbūt minėjau, pristatydama Šančių karinių miestelio pietinės dalies kompleksą, kodėl tos ledainės liko neįtrauktos. Tai liko neįtrauktos todėl, kad tarp Šančių karinių miestelio pietinės dalies ir ledainių yra daug teritorijos, kurioje nebėra jokių vertingų savybių ir būtų perteklinai išplėsta teritorija tiesiog. Tai mes iš pradžių siūlėm tam ledainiam rengti akto projektus kaip pavieniam objektam, bet darybos nurodymą parengiam kompleksą projektą. Tai Aš galėčiau pasisakyti Nijolės Taponaitytė. E, taip, čia teisus Vilius, kad e, dėl to neprijungtos e, šitą teritoriją prie komplekso, todėl kad jinai neturi ryšio šiuo metu. Neįmanoma suformuoti ryšių su uh, kitų kompleksų. Šitie statiniai buvo statomi e, aptarnauti būtent kareivinės, nes čia buvo daržovių sandėliai, taip vadinami ten raugintų kopūstų, kaip atsargos e, sandė šitų maisto ir jie turėjo savo paskirtį. Na, nu, aš labai puikiai prisimenu, kaip jie buvo dar geros būklės, tačiau kada prasidėjo masinis e, E, kareivinis siaubimas, tiesiog e, kiti pastatai, kurie greta buvo sugebėta išrinkti po plytą, šitų dar nesugebėta išrinkti po plytą. Na ir e, kaip aš ir galvojau, kad priežastis savivaldybės, kodėl priešinamasi labai kompleksui, tai yra, kad čia bus dalinamas klipais ir be abejo numatytos statybos. Tačiau E, dalinimas sklypais neprieštarauja kompleksų sukūrimui. Kompleksas gali būti padalintas sklypais. Tik tai visgi e, jau būtų problematiška, jeigu čia atsirastų pastatai tarpę šitų e, pastatų. O dabar iš to, kad formuojamas sklypas jau pirmas, matosi, kad šitaip bus padaryta ir visgi ir dėl to lygmens regioninio tiesiog tvirtovėje, kaip ir Kauno tvirtovės pastatų yra įvairios labai būklės. Ir tiesiog visi yra regioninio lygmens, nes būtent tas objektas pats yra su įvairiom savo funkcijom nu, įvairios paskirties statinių, jis yra susiję vienas su kitu jie. E, bet Lietuvoje yra labai daug pastatų ir dvarų sodybų, kur labai bloga būklė ir jie yra regioninio ligmens, nu, galbūt jie bus pakeisti kažkada, galbūt jie sugrius ir taip toliau. Tai visgi aš už tai kad būtų kompleksas formuojamas, nežiūrint į tai, kad tai bus trys sklypai, bet prieš tai, kad tarp, tarp šitų statinių būtų vykdomos statybos. Nu tada galbūt ir sklypų formavimas būtų netikslingas. Nu aš kiek suprantu, čia daugia būtis numatytas ten, kur žaliai apformuoti apibrieštas sklypas, jau matosi akivaizdu, o čia būtų mažesni pastatai, mažesnių gabaritų pastatai. Tačiau netrukdo, galima formuoti sklypus, jeigu norim. Bet e, statybų klausimas, nežinau, tiesiog gali, aišku, gyventojai panaudoti šitos statinius, kai kuriuos. Nu dabar jie antiek nusiaupti yra, aišku, kad ir toliau siaubiami be abejo, kai pasibaigė šitas projektas. Tark kitko, savivaldybė nedalyvavo tame svarstime, būtų visgi galbūt e, e galėtų būti ir pasisakę savivaldybės visgi atstovai. Čia kai buvo svarstymas to trijų metų projektų. Nu, aš net nebejojau, kad savivaldybė nedalyvaus, nes tiesiog no, nu, pat ja žinau, taip pat tie projekte europiniai dažnai baigėsi niekuo. Ir tikriausia čia, nu, taip, taip ko gero ir bus. Ir ta vietovė virs tokiu apleisto kažkokią tai vietą tokią, bet jinai galėtų būti ir išvystyta kaip tokia erdvė, o šitie statiniai galėtų būti kaip tokie reliktai būtent, kur būtent viena iš tvirtovės dalių. Ir aišku, būtų teisingiausia, jeigu tai būtų prie komplekso prijungta, bet jeigu tai neįmanoma pagal dabartinius įstatymus, nu tai taip yra, o šitas, tai šiaip kompleksas šitas, tai jisai visas kareivinių kompleksas, be abejo, ten buvo ir pravažiavimai, ir erdvės, e, būtent kai kurios erdvės parodytos, tiesiog tie pravažiavimai <clears throat> nėra išryškėję, kadangi jie nebuvo grįsti. Kaip kažkada ir net Jozapavičiaus prospektas nebuvo grįstas. Ir buvo rašoma <clears throat> netgi laikraščiuose iki 29 metų, kada jis buvo pradėtas grįsti, kad tai yra dulkės. Ten labai masės dulkių, kaip ir pačiuose kareivinėse. Nu, sąlygos ten nebuvo labai geros, be abejo. Na, aš nežinau, čia galbūt toks mano pasisakymas. Na, aš skaitau, kad čia paprasčiausi norai vystyti statybas toliau. Ir kaip ir visur šančiuose, kaip ir visur, kur tik yra laisvas plotas užstatyti čia yra vienintelis savivaldybės argumentas, aš taip pasakyčiau. Dar Vita Gelūnenė yra prisijungusi. Taip, matau, <clears throat> taip laba diena, čia Vita Gelūnenė. E, atsiprašau, ne savo vardu prisijungiau, turėjau e, problemų prisijungti. E, norėčiau su visais pasisveikinti, padėkoti tiems, kurie dalyvavo Šančių urbanistinės vizijos pristatymė ir susipažino išsamei su tuo, ką bendruomenė nuveikia. E, šiandieną aš girdžiu, kad mes kalbame jau nebe iš principo ne apie paveldą, o apie viešo intereso gynimą. Nes tai, ką atstovauja šiandieną ponas Saulis Rimas, tai yra savivaldybės atstovas, jis kalba e, apie privatizavimą viešo, viešosios paskirties teritorijos. Taigi mes kalbam jau čia nebesvarbu apie kokias detalės, bet iš principo apie tai, kad e, Kaune vėl e, ketinama sumažinti viešųjų erdvių zonas. E, ir tai, kas priklauso visiems miestiečiams, tai yra tai, už ką mes mokame savo mokesčių mokėtojų pinigus. Priekaištai, kurie čia yra e, teikiami šiandieną, kad bendruomenė teršia šią teritoriją, e, galėtų atsigręžti ir į kitą pusę ir, pasak, ir galėtumėm teikti, kad savivaldybė netlieka savo funkcijos ir neprižiūri viešosios erdvės, kuri yra e, jos e, prioritetas. Ir taip sakant, mes galime iškelt klausimą ir paprašyti atskaitomumo, kurgi nukeliauja mūsų mokėtojų pinigai, kodėl yra neprižiūramos viešosios erdvės. E, ir tikrai įrodymų netrūksta, kiek investicijų bendruomenė e, į šią teritoriją įdėjo, kad ji būtų dabar tokia, kaip jinai atrodo, naudojama vietos žmonių. Tai aš tiesiog noriu pakviesti vis dėlto būti laisvais piliečiais, atsakyti kiekvienam už save E, ir atlikti mūsų pilietinę pareigą ir atstovauti ne privatų interesą, o viešai interesą, kuris yra naudingas visuomeniai. E, remiantis mūsų visomis trijomis vizijomis, mes matome, kad žalieji plotai yra mums visiems naudingi, kad žaliųjų plotų pasiekiamumas turėtų būti maždaug 300 metrų spinduliu ir kad šitas žaliasis plotas jau šiandieną funkcionuoja ir yra reikalingas vietos gyventojams, mes tai taip pat stebime ir matome. Todėl na, kviečiu um, tarybą ir, ir šios dienos susirinkusiuosius vis dėlto e, na, atsakyti savo į klausimą, kas mums kaip visuomeniai yra svarbiau. Noriu taip pat priminti, kodėl šioje vietoje tiek metų nėra vystomas e, planas statyti va štai tą žalę e, ribą apibrieštą teritoriją. Priežastis, kodėl nebuvo statoma, yra grunto užterštumas. Jis buvo toks didelis, kad jokie nauji pastatai čia iškilti nebegalėjo. Tai mes turime e, tokią dvigubą problemą ir žodžiu, ir didelę taršą šitos teritorijos ir nenorą ją toliau vystyti taip, kad mes gyventumėm ekologinėje pusiausvyroje. Ačiū. Ačiū. Aš norėčiau Gėdrius Senauskas pasisakyti. E, aš suprantu konflikto logiką ir esmę, e, bet e, šiuo atveju šitą tarybą mes svarstome tik tai paveldosauginį aspektą. Deja, mes negalim, taip sakant, tapti e, padėjėjais kažkaip e, bendruomeniai ir savivaldybei susitarti. Ir mūsų esminis darbas yra nustatyti ir nuženklinti istorinio, istorinio laikmečio objektų paveldosauginės ribas ir zonas. Aš tik girdėdamas jūs vitą ir klausydamas į Sauliaus suprantu, kad į ateitį, į ateitį žiūrint tikriausiai reikėtų bendrai savivaldybei ir, ir bendruomeniai eiti labiau į kontaktą, ta prasme, kad rastusi projektai, kurie tenkina abipusę. Bet čia tik mano siūlymas, aišku, kuris gali būti išgirstas, gali ne, o, o grįžtant prie prie pagrindinio šios, šios dienos klausimo, kalbant apie, apie šiuos tris, tris objektus ledainės, tai aišku, mes būtumėm tikrai e, jau atsakydamas Sauliau jum, mes būtumėm tikrai mielai įkomponuojantis visą šitą į bendrąjį kompleksą, nes istoriškai mes aišku matom, kad tai yra sudėtinė komplekso dalis ir ją tokia ir laikome. Mes taip, nu bent jau aš šitą dalį laikau sudėtinę visos, visos teritorijos dalimi. Tik tai tiek, kad tai, ką minėjo Vilius, neleidžia, e, neleidžia šių, šių erdvių sujungti mums į vieną, į vieną visumą. Bet jūsų argumentus taip pat girdžiu, tai aš tą norėjau pasakyti savo jums ir, ir Vitai, ir kolegoms. Ačiū. Tai Sauliau, pasisakykit, matau keletą ranką. Tiesiog gal ne tai, kad replikuot, bet truputėlį paaiškinti. Aš pats asmeniškai tai neprieminėjau savivaldybėje jokių sprendimų, kas liečia ar, ar pastatų, ar žemės klipų formavimą, ar jų panaudojimą. Tai šiek tiek, nu, kad, kad žinotumėt, kad aš čia neatstovauju kažkokio E, požiūrio, tam kažkokios agendos. E, pristačiau informaciją, kokia yra su, su žemės klipų formavimu. Tai ne aš juos tokius subražiau ir ne aš juos siūlau tokius padaryti. E, pagal bendrąjį planą, dar vat, ko ne, nepaminėjau per pirmąjį savo pasisakymą, pagal bendrąjį planą norėčiau pažymėti, kad tai nėra želdynų, želdinių ar, ar kažkaip kitaip nėra pažymėta um, kaip kažkokios viešosios erdvės ar panašiai. Tai yra miesto centro teritorijos ir jeigu dar tiksliau, tai yra uh, specializuotų priekybos centrų teritorijos. Tai reiškia, pag, tai ta prasme, vat šita, šita vat, ponios Gelūninės pasisakymo vieta, kur sako, kad na, vat, vos ne aš čia asmeniškai kėsinuosi į dar vieną viešą erdvę, kažkokias. Tai savivaldybė šiuo atveju veikia pagal bendrąjį planą, kuriame šitoj teritorijoje nė, nėra jokio skvero, nėra jokio parko, tai yra e, savivaldybė šiuo atveju kitaip ir negali elgtis, tai prasme, tik tada formuoti tokius va, žemės klipus ir, ir NŽT, ar ten kitos institucijos, va, e, dabar tie žemės sklypai skamba taip, tai paskirtis kita ir, kad nesumeločiau, reiškia, pramonės, e, tai taip pakit, paskaitysiu. Jo, kitos paskirties žemė, tai yra pagrindinė žemės naudojimo paskirtis. Ir žemės naudojimo būdas, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Tai čia tiesiog aš nie, niekaip nevertinu, nei komentuoju, nei, nei, nei čia man patinka, nei nepatinka, bet tiesiog va, situacija dabar yra tokia. Tai, tai va, o argumentai, kuriuos aš sakau, į kuriuos aš apeliuoti, aš be abejo suprantu vertinimo tarybos funkcijas, jų kompetenciją, kad jie turėtų vertinti tik tai, kas yra ar, ar vertinga ar nevertinga ir atsižvelgti į tai. Tai va, tai mano, mano tie pastebėjimai, jie buvo būtent tokie ir į tai ir apeliuota. Į, į tai, kad galbūt neišlikęs teritorijos tas, na, visuma, kokia jinai buvo pirminė ir mano nuomonė jinai yra tiek pakitusi, kad e, vargiai betitinka be tą autentiškumo kriterijų kaip kompleksų. Kaip pavienių objektų, taip aš sutinku bet kaip komplekso manau, kad ne, nes tie visi funkciniai ryšiai, visos, visos jungtys, ašys, visa kita, tai yra tiesiog pakyti. Ačiū. Aš e, tik kiek suprantu, kad bendrasis planas šiuo metu netgi dar koregavimo stadijoje, taip? Ar Saulis gal geriau žino, kad jis dar nėra galutinai patvirtintas? Mm, nu, kiek, kiek čia bijau suklaidinti, jis nuolatos yra koreguojamas. Nes jis visą gyvenam... laiką juda, kiek suprantu. Juda, tai niekas netrukdytų šitą teritoriją paversti viešąją erdvę, pavyzdžiui. Bet aš tik matau šitą dalyką naujų statybų norų. Problemą matau. Nu, o šiaip čia galėtų būti vieša erdvė ir su tam tikrais elementais, tokiais, kurie būtų įdomus ir, ir šančių bendruomeniai, taip pat ir miesto, ir Lietuvos, ir taip toliau, kaip, kaip komplekso dalis, tiesiog tik tai jinai kažkaip būtų kaip atskirai pasiekiama, truputį nutolusi. Bet bendrasis planas netrukdo pakeisti bet kadangi vat jau vienas sklypas suformuotas, tai be abejo dar du atsiras sklypai. Na ir be abejo taip pat ir numatytas užstatymas. Kaip ir aš žinau, va tą atvejį prie botanikos sodo, kur daugia būčių didžiulis kvartalas numatytas vietoj Aleksoto bendruomenės centro. Nu, tai čia taip pat kažkas tai tokio, va, taip, va, pasidarys taigi. Kiekvienas vos ne kvadratinis centimetras skirtas statybai turi būti. Dar ir aš norėčiau įsijungti į diskusiją ir sugrįžti prie mm, pirminio Sauliaus pasisakymo. Tuomet jūs pasakėte, kad čia yra formuojami sklypai ir jeigu jeigu mes priimsim kitokį sprendimą, kad čia yra kompleksas, tai na, tame, toje erdvėje esantis paveldo šitie objektai, ledainės, na, tiesiog bus, e, e, nu, neprižiūrimos kažkaip panašiai įsireiškit. Tai aš norėjau patikti, jeigu aptisklypai, tai ir tos ledainės pateks į tuos sklypus ir jeigu čia jau mes priimsim kaip atskirius objektus, o ne visą teritoriją, tai tuomet bus jau rūpinamasi e, šitų paveldo objektų išsaugojimu, o priešingų atveju jie bus palikti nikimui, tiesiog nu, įdomi savivaldybės pozicija, bent jau tokią nuomonę susidariau išgirdusi jūsų pirminį pasisakymą. atskirų sklypų formavimas netrukdo komplekso. Na, tiesiog norėsiu nuomonės. Nu, tai netitinka okay. paprasčiausiai. Taip, kiekvienas, kaip sakant, e, girdime, už, užsidedam tam tikrus akcentus, ne iš to, e, ką, kas buvo pasakyta. Aš tiesiog sakiau, kad savivaldybė šiai dienai neturi tokių planų e, būtent šitos teritorijos vystymo kaip kažkokio parko ar skvero. Todėl, kad to nu, tiesiog, sakau, nenumato bendrasis planas ir dėl to visi buvo formuojami atskiri sklypai prie atskirų pastatų. Ir pasikeitus situacijai, iš esmės, e, čia buvo mano tik tai svarstymas. Aš nesakau, kad tai yra savivaldybės pozicija. Man iš viso, e, ta prasme, negavau jokių, jokių nurodymų, kažkokio aiškios suformuoluotos pozicijos, todėl kad, todėl kad jos nėra šiai dienai. Tai va, aš tiesiog kalbu, čia savo nuomonę sakau. Ir, ir kaip, kaip, kaip būna, sakykime, taip, kokią aš matau tendencijas va, iš patirties. Na nu, čia aišku, Sauliau, gal ne jūs turėtumėt atstovauti, o tie, kurie ten bendrą planą rengia, ar ten e, kažkaip nu, bet, tai... Suprantat, Niolė, bet čia ne, to, ne toj komisijoje, nu kitaip tariant, ta svarstyba turi būti. Nu, nu, tai, tai, dėl to, taip, bet, dėl bet, to Saulis su mumis ir diskutuoja apie paveldo aspektą. Ir aišku, jis tik, negali atsakyti, žinot, už, tik bend, už kitus savivaldybės skyrius. Tai. Bendrajame plane taip pat paveldas yra viena iš dalių bendrojo plano. Taip, taip, taip bet, bet va, būtent šitoj vietoj nu, mes tą paveldosauginį aspektą, aišku, ir, ir žiūrim. Tai. Ir būtent galėtų būti pakei, pakeista ta teritorija, nes galimybė yra pakeisti bendrąjį planą. Taip, Nijolė, žinau, žinau tą dalyką ir e, tiesiog sakau, kaip yra šiuo metu ir, ir ko, kokia logika, kokie savivaldybės veiksmų algoritmai. Nu, tiesiog negalėjo planuoti čia, savus, kažkas va, sugalvoja iš savivaldybės, va, negalėjo planuoti parko ar skvero, nes tiesiog šiuo, šiuo metu ten yra numatyta va taip. Ten pramonės sandėliavimo teritorijos ir panašiai. Tai, tai tiek, o šiaip, kaip, kaip ir kolegos pastebėjo, tai, tai tikriausia apie paveldos auginius čia reikia diskutuoti dalykus apie autentiškumą, vertės ir, ir tų objektų fizinę būklę, nu nežinau. Na, šiaip pavyzdžiui, fortuose viskas <laughs> tai yra visiškai taip pat apgriuvusių statinių, kurie turi kultūros paveldo e, statusą objekto ir yra būtent regioninio reikšmingumo ligmens. Niekiek negeresnės būklės yra statinių. Pilna tokių įtraukta ir. Tai čia, nu, kaip ir netame problema. Thank you. Nu, aš turiu savo nuomonę, šiaip tik tai dabar aš jos neišsakau. Bet e, tiesiog nu, toks vaizdas pasidarė. Būtent, nu, šie objektai yra visgi. Kaip e, komplekso, kuris yra kaip ir valstybės žinioj, ten valstybės saugomas, atrodo taip, e, šančiai visas komplektas. Tai čia nežinau tiesiog. Čia galėtų būti, aišku, kad paskelbti saugom kažką, tai dabar šiais laikais yra sunku. Ne taip, kaip tada urmo buvo paskelbta viskas. 2005 metais saugoma. Kas, kas dėl fortų, tai gal irgi tokia trumpa replika, Nijolė, na, jūs puikiai žinot e, Kauno tvirtovės parko, mūsų viešosios įstaigos veiklą. Ne vieni metai jie tos fortus prižiūri, tvarko, bet tai yra vat, būtent tai, ką minėjau praėjusiam posėdį, tai yra tas ekstensyvus naudojimas, tai yra a, e, būtent pritaikoma kultūriniam veiklom, tai yra ne, ten neplanuojamos jokios naujos statybos, nes va būtent, kaip jūs ir sakėte, ten yra jie saugomi kaip kompleksai, ir ten su, su, su vat irgi, va, turėsim penkto forto, ne, sekantį klausimą. Kai visas to, tos komplekso dalis, kai yra jos tiek saugomas, kai ten viskas yra svarbu, ir drenažas, ir, ir, ir, ir visa kita, ir tos atviros erdvės, tai tie objektai, va tokie, jie tampa, nu, kaip sakyt, nu, sunkiai kam be pritaikomi. Mes turim, va, keletą tokių gerų pavyzdžių. E, devintas fortas, ar ne, septintas fortas na, iš dalies šeštą fortą dabar galim paminėti, ar ne, bet vėlgi šeštas fortas dar gausybės investicijų pareikalaus ateityje ten pritaikyti, ten irgi faktiškai naudojama tik tai lauko teritorija ir vieną irgi, reiškia, kaponieriaus pastatą pritaikėm su, su, su, su dideliam problemom dar. Tai e, vis kiekvieno iš tų objektų tvirtovės, na, nepaversi muziejum, E, ne, neatkursi jo buvusios būklės. Tai va, ir jie pagrindė tie, tie didžiuliai kompleksai fortų, jie yra nutolę nuo, nuo centrinės miesto dalies ir bendrajam plane ten žymi, pažymėti kaip kultūros paveldo objektai, kaip kažkokios gamtinės teritorijos, ten iš išnuosparniai gyvena ir visa kita, jie tarnavo kaip tokie na, žalesis toksai buferis, ne? A, nu, Čia turim kitokią šiek tiek situaciją, kad tai yra pagal bendrai planą centrinė miesto dalis ir ta, nežinau, kaip e, šiek tiek keista girdėti, kai žmonės mato tame kažkokį kriminalą, kad e, centrinėje miesto dalyje savivaldybė e, na, tankina užstatymą. Tai turbūt aš kiek atsimenu per paskutinius 20-30 metų e, visose pasisakymuose, ar, e, ten architektų, sakykime, kažkur ar kaueto ar, ar panašiai, visose formatuose kalbama apie tai, kad Kaunas e, kenčia nuo to nuo tos driekos, kad tai yra labai ekstensyviai užstatytas, kad tai yra didžiuliai tuščios teritorijos plyti pačiame miesto centre, kad jisai labai išsiplėtęs į pakraščius, kad tą infrastruktūrą labai sunku aptarnauti, nes e, tai yra iš tų pačių miesto gyventojų, mūsų pačių sumokamų mokesčių didžiulis, ten tūkstantį kilometrų beros siekiantis gatvių tinklas ir autobusų maršrutų ir taip toliau ir taip toliau. Ir visą tą prižiūrėti dėl to miestas ir savo bendrajam plane ir čia visą yra, kaip sakyti, tą juodom baltų parašęs, kad toks yra siekis, kad tankinti miesto užstatymas centrinės dalies. Aišku, suderinant, kaip sakyti, visų poreikius ir transporto, ir parkavimo, ir, ir, ir tos pačios instaliacijos. Bet tai ta kryptis čia nėra kažkas, kad, kad va, čia va, išaiškinom kažkokį kriminalą, detektyvą. Taip miestas siekia pritraukti, kad gyventojai nesikeltų į rajoną, į periferijas, bet gyventų miesto teritorijų, kad čia mokėtų, kaip sakant, savo mokesčius ir, ir čia būtų visiems patogu. Ir... Taip, va, ačiū. Nu, čia tai taip pat gali, čia galėtų būti tiesiog šančių toks žalioji tokia erdvė, tai netokia jau jinai didžiulė ta teritorija. O dėl forto aš galiu pasakyti taip, aš e, pati išėjau iš Kauno tvirtovės parko, nes pamačiau, kad tai yra su paveldu gana ta veikla, nu kaip čia pasakius, tai yra tiesiog e, renginių organizavimo įmonė virto ir, ir žolės pjovimo, nu ir kad ten kad e, nu, tos grėsmės pašalinimo, bet e, daroma viskas, e, gan tokie veiksmai, gan tolimi nuo paveldo, bet aš suprantu, kad viskas yra leidžiama vien dėl to, kad bet kokiam priemonėm, kad tie pastatai negriūtų ten ir dar, dar laikytųsi kurį laiką. Bet e, čia jau su, su tvarkyba paveldo mažai ką turi šitą, netgi beveik ta veikla, bet yra kaip yra. O čia tai Na, aš nežinau, tiesiog tas kampelis, e, čia aš matau mažesnę problemą, aišku, prie botanikos sodo didesnė problema, bet tiesiog vis tiek, vad miesto pozicija, e, nu visus žalius kampelius visgi užstatyti, nu čia yra toks dalykas, pripažinkit sauliau. Na, aišku, jūs kaip savivaldybės darbuotojas negali šito pripažinti, aš suprantu. Gal, aš taip sakant, net, net, nedalyvauju, bet klausau Bet labai jau ten į abstrakčias diskusijas viskas nukrypo. Gal grįžkit prie reikalo, nes ilga diena labai bus. Taip. Nu, aš tai dabar galėčiau jau ir dabar pabalsuoti. Šiaip. Bet kolegos, aš prašau apie, apie želdynus. Norėjau pas, pasiaiškinti, nes praeitą posėdį buvo, na ir ekspertų skaitėt dėl tos topos išvadas, ar vis dar siūloma jinai kaip vertinguoja savybę? Dėl meldynų mes aną kartą, man atrodo. Mes priėmėm sprendimą aną kartą, taip. Išbraukti. Šautų pasiūlėm, taip, taip. dėl tuopos tai nuspręsta neįrašyti, kadangi e, želdynų ekspertai siūlė neįrašyti. Taip, praeitą posėdį buvo primtas toks sprendimas. Ar galiu dar trumpai pasisakyti, Vita Gelūnė? Tai e, vis dėlto taip aš taip pat pasigendu šitoje diskusijoje, šiame pokalbėje e, kalbos apie paveldą ir e, tikrai eterio daug mes skiriame Kauno savivaldybės paveldo specialistui Sauliui Rimui, tačiau vis tiek Sauliau nepaisant jūsų teiginio, kad jūs tik sakote savo nuomonę, jūsų nuomonė vis dėlto dominuoja uh, apie tai, kaip šita vieta turėtų vystytis ir kad tankinimas yra jūsų akivaizdus prioritetas. Tai kaip paveldo specialistas jūs vis dėlto atsiskleidžiate minimaliai, tačiau kaip aktyvus urbanistas ir miesto planuotojas jūs tikrai turite ką pasakyti. Tai irgi man nu, toksai kyla klausimas, kokios ryties specialistas uh, E, jūs esate ir ką vis dėlto jūs e, veikiate Kauno savivaldybėje? Ar jūs tikrai atstovaujate paveldo interesą? Atsiprašau, čia visgi ne į temą šitą pokalbis, tai gal mes nevystykime šito. Kadangi turbūt, kaip suprantu, abi pusės pasisakė, tai galbūt jau vertinimo taryba galėtų ir balsuoti. Tai mes turbūt audronę dabar a, a, liktume savo tarpę, dar būt gal išsakytume savo kažkokias pas, pasvarstymus ir, ir nes, Gerai, kaip tai- suprantu, tai... klausimų nebelikę dalyviams kitiems.